Matthäus hoofdstuk 13 Diezelfde dag het Jezus van die huis afgegaan en bij die see gaan sit. Een groot menigte het so om hom saamgedrom dat hy in een skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mensen het allemaal op die strand blijven staan. Hy het hulle baie dinge in gelijkenisse vertel en onder andere gesê, Een saaier het eendag gaan saai. Met die saai het een deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval waar daar nie baie grond was nie. En dit het, het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. Die disippels het vir Jesus kom vra: "Hoekom gebruik u gelykenisse as u met die mense praat?" Hy het hulle geantwoord: "Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het vir hom sal nog meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word." Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse. Omdat hulle kyk maar nie sien nie en hoor maar nie luister en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie. En kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestom. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Maar julle oë is bevoorreg dat hulle sien en julle ore dat hulle hoor. Dit verseker ek julle baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien. Maar het dit nie gesien nie. En wou graag hoor wat julle hoor. Maar het dit nie gehoor nie. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaiër beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is. Is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor. Maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Eendag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groenkoring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: "Meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?" Hy antwoord hulle: "Dit is 'n vyand se werk." Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand maar bring die koring na my skuur toe. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad. Maar as dit uitgroei, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer en sonder 'n gelykenis het hy hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur 'n profeet gesê het. Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat Ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land?" Jesus antwoord: "Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad Dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree. En sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het moet luister. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak. Maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: Soos elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het, het hy daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het. En hy het die mense in die sinagoge so geleer dat hulle verstom was en gesê het: "Waar kry hy hierdie wysheid vandaan en die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie?" is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie almal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle: 'n Profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het en sy familiekring. Vanweë hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie.